الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da muke magana a daren asabar ne wanda ya daidai da daren ashirin da biyu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da shida wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan agus shekara ta dubu biyu da biyar muna karatun littafin ar-risala ta al-imam ibnu abi zaid al-qayrawi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna gaba ta kusa da ƙarshe wadda ita ta ja dogon sharhin da muke dangane da mas'ala ta salafu da kuma mas'ala ta salafiya saboda al'amari ya kai wa mutane saboda son zuciya malamai har sukan kan cewa su basu ma taɓa jin wani abu wai salaf ko salafiya ba to da ta ce kuma to mai risala da ya ce ka ba sai kuma lokacin ya rikici ya kasa ainihin wato yadda zai dole sai ya yi da abin da yake musu ba don komai ba saboda gaskiya ta bayyana yadda babu yadda zai yi da ainihin wato iya mutunta kama wannan matsala ta haifar da abubuwa da yawa wanda yake dole ne mu amfani da wannan dama a amsa tambayoyi waɗanda masoya da ayar suke yi da kuma jibirogi da masoya ainihin da ayar suke yi jimlar da mai risala yake cewa koyaye wa salafi salihi wa iktisa'u atharihim wal istighfar lahum da kuma wajen cewa wajibi ne dole ne a bi mutanen farko malaman farko ɗan mazan jiya mutanen kirki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da mutan gidansu da sahabbansu da tabi'ai da atba'u tabi'ina wa a asarihim da kuma bibiyar gurabinsu duk inda suka ɗaga ƙasa suka wuce sai a rinka bin wannan a wajen addini da kuma ainihin fassara addini wani su istighfaru lahum da kuma ainihin roƙa musu gasara. wannan jimla ce da take mai matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske don haka muke ganin lallai ne a tsaya a tattace wuri a kanta insha Allahu ta'ala sannan ai amfani da wannan damar a amsa shubuhohi da yawa da mutane ainihin suke gangare da su waɗanda kaɗan daga cikin shubuhohin nan mun kawo cewa wajibi ne a bi ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai musamman khulafa'ur rashidina a kuma bi tafarkin su shi ne sai muka kawo hadisin irbadu sariya wannan hadisi sahihi ne ingancin shi kai kar kamar rana ka karanta littafin annasiha na al-Sheikh al-Allamah Muhaddith al Allah madaukakin sarki ya gafarta ni saboda an samu wani wanda yake dan dariƙa ne don ya karanta wa ɗan a rai sai ya tafrijin wannan hadisi a cikin wani in littafi karami haka yake wai hadisin wai da isi ba dan kai saboda shi'a suna jin zafin wannan hadisi don menene za a ce a bi ainihin sunna annabi kuma a bi sunna khulafa'ur rashidin to amma kuma da yawancin ahlus sunna su kuma muqallida waɗanda suka ɓace a cikin biyayyar mazhabi su kuma sai suke kawo wannan hadisi sai su mahake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su haure su ce ai ba shi annabi ya ce abi sunnar shi abi sunnar to wai wannan lazimi ce a abu abu duk abin da khulafa'i din suka ce Ana ko da wannan abu ya saba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ce khulafa'i abin da annabi yake nufi da shi shine in suka yi ijtihadi suka kawo wata fatawa wadda al'umma suke da bukatarta to sai annabi yake nuna fatawarsu ba irin fatawar sauran malamai ba ce fatawarsu in suka kawo fatawa ce wadda yake matsayin ta ɗaya da sunna in ka ta amma wannan ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wani hukunci wani khalifa cikin ar rashidin abubakar ko umar ko usman ko ali yanzu da nashi hukuncin da yake saɓanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sai a ce yayi wata fatawa ne yayi wani ijtihadi ne daidai da wannan zamani amma baya nufin cewa wannan ya soke abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai to idan aka sami irin wannan hali in an buƙatu a ɗauki fatawar wannan sahabi domin an ɗauka ba a ɗauki bid'a ba sun ma aka ɗauka idan ba a da buƙatar wannan fatawa ba za a ɗauke ta da su a doge a kan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gina mutane wannan fatawar ta sahabi kuma a lokacin nan ta zama ba sunna ba ce saboda ba za a bi ta ba saboda dama ya yi fatawa ne saboda buƙatar da ta taso kuɗi da aka yayi gari babu wannan bukata a yanzu sai a tsaya mu abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bar mutane da wannan lokaci wannan kafa ya tashi ba sunna ba ce haji jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Shi ne misalan da na kawo jiya guda uku kaɗan daga ciki nake sayyidina Usmanu a zamanin shi ne ya ainihin ƙara kiran sallah na juma'a daga guda ɗaya ya zama guda biyu wannan guda ɗaya da ya ƙara da za a taɓa kiran shi a ba kamar da Khomeini cikin zafin rai da ɓacin rai da bakar kiyayya ke wannan a ce Usman ya kirkiro saboda yanzu shi ba yana magana akan maganar ko hukuncin da Usman ya ta bane kiyayyar da yake banu umayya ce ta taso don haka da ya tashi faɗin hukuncin da da harshe ya faɗi karanta littafin su tahrirul wasila a cikin mujalladin farko to mu ahli sunna ba mu cewa wannan kiran sallan da shi Usman ya fara ba mu cewa bid'a ce sai mu ce har a yau idan wani daga cikin masallatan ahli sunna suka buƙatu zuwa ga irin wannan kai to za su iya ainihin kiran sallah a ƙasar rana ranar juma'a wannan kiran sallah da za su za su ne a matsayin kiran Sallar da ke faɗakar da mutane ya san ya zaburar da mutane cewa yau juma'a don usmanu ma ya ce lokacin da jama'a suka yi yawa madina ta ƙara faɗi don kasuwa suna shagaltuwa shi yana da wani gidan bene a cikin tsakiyar kasuwar madina sai ya sa in rana ta sake sai a je a hau saman benin sai a kira sallah wannan kiran sallan ba kiran sallar juma'a ba ne kiran sallah ne wanda ba aiki yake kiran kiran sallan wanka wanda ka wanka ba ka tafi kai kiran sallar tabakarwa ne to yanzu Usman ya samu kansa a halin wannan bukatar ne ko a yanzu da muke da kayan sadarwa irin su amplifier da microphone da loudspeaker ko muna da bukatar waɗannan abubuwa ba mu da ainihin bukatar wannan kiran sallah domin dama manufar wannan kiran sallah ya faɗakar ya mamaye ko ina da ina yanzu in muka sa lauri isa za ta isar da sakon ko ina don haka sai a kai da kiran sallah tsaya ɗaya irin yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tabbatar wancan na Usman fa sai mu daina yin shi don ba mu da bukatar shi amma ba mu kira shi bid'a ba sai mu kira shi ijtihadi ne na wani malami daga cikin malaman al'umma amma sai aka samu kai a wani hali wanda babu irin waɗannan kaya na yaɗa labarai ko kuma na isar da sauti ya mamaye wurare wanda jama'ar da ke kuma sallah a wannan masallaci sun warwatsu sun yi nisa to a wannan halin babu laifi za a iya yin wannan kiran sallah ba don kai da don a faɗakar da na nesa ɗin nan cewa yau fa juma'a don haka kamar mazafakin ta kamar yadda ya faru da Usmanu. in an ɗauka a haka to sai zama alaikun bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ta aiki ana amma wannan baya mutum bayan an wadatu daga buƙatuwar abin da Usman ya kawo kuma a ci gaba da yi. kuma mun gane wannan da kyau don haka ku gane wannan ku karanta littafin al-ajibatu nafi'a an as'ilatu lajnati masjidil jami'a za ku ga gamsasshen bayani a kan wannan to ga kuma wani tsarin tambihi dangane da matsalar kiran sallah ranar juma'a tun da ba ta kama kiran sallah a ranar juma'a ko ba a ranar juma'a ba bid'a ce a yi shi a cikin masallaci don haka ya ko ahalin sunna ku dole yin kiran sallah a cikin masallaci wannan wata bid'a ce da wani sarkin gargajiya ya kirkiro ta shekaru ɗari biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sarkin gargajiya shi ne dai wannan da ya kirkiro bid'ar maulidi ku karanta littafin shekul islam ibn taymiya da ittiba'u sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahil har wa yau dangane da matsalar cewa tsawar kiran sallah a gaban liman ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba a cikin masallaci bid'a ce ku karanta littafin al-imam shafi'i littafin al-imam shafi'i al-ittisamu bi sunna al-ittisamu bi sunna na al-imam shafi'i al-imam shafi'i mutumin kasar andalus wannan sarki na gargajiya sa ce da ji da kai na sarauta ya sa sai yake kiran sallar a raba shi guda biyu kiran sallar usman a rinka hawa kan manara ana yi wannan daidai da ake can can can a yi su can sama wanda ko kuma kuke fara da hoton wata da saurari wannan ita ce manara sai sarkin ya sa sai a hau a kira sallah kiran sallar usman a nan sannan in ya zo ya zauna a kan mimbari shi ne liman sai kuma ladan shi ce wannan kiran sallan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta in liman ya hau kan mimbari kafin ya fara kutuba ya dan zauna a kira sallah sai ce a zo a rinka yi gaban shi ku ce sa kai sai aka waye gari shi kenan an gini mutane akan haka da mutane sai suka waye gari suka tashi suka ga limaman gargajiya da sarakunan gargajiya ana kiran sallah a gaban limami ranar juma'a shi kenan shi ma sai suka ɗauki haka ko inda bid'ar ta fi kamari shi ne a ƙasashe irin ƙasashen masar da za ka ga labanai wajen guda hudu ko guda biyar wannan ya hau kan mindari na ɗaya wannan ya hau kan eh, tudun mindari na biyu wannan na uku wannan ya ba wannan allahu akbar allahu akbar na biyu ya karɓa na uku ya karɓa na hudu na ƙasa ya karɓa wannan kuma bid'ar ita ta siyar da ku kuma kuka gaba nan iya da kakanni mu ba addini ne jama'a cewa ainihin sanya amplifier a masallaci mu ne sa microphone wannan dalili ne akan cewa za mu rinka kiran sallah a cikin masallaci ba dalili ba ne sai ku jawo amplifier ɗin da microphone sai ya koya daidai gefen masallaci sai a rinka tsayawa a daidai kofa ko kuma daidai irin wannan step da ake yi biyu uku mai kamar mimbari babu laifi wannan shafi ya tabbatar da cewa haka an bilal yake yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran sallah a kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan wani tudu haka jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka ku daina kiran sallah a cikin masallaci ko saboda lari shuka ko ba saboda lari shuka ba ko ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba ku karanta yankin littafi da na faɗi littafin alikisamu bi sunna na al-shafi'i da littafin da nafi'a an as'ilati eh, lajnati masjid al-jami'a wannan matsalar kenan don haka za a bi wannan fatwar ta Usman ne in ana da bukatar ta haka bulala arba'in annabi yake masa yin jiya haka hadisi ya inganta cikin bukhari na yi cikakken bayanin wannan jiya usman bukata ta kama haisha wa rikisa habbai wasu suka bayi shawara cewa babu laifi za a iya karawa saboda ne saboda yana ganin wannan shi ne zai zama ta'azir wannan ijtihadin usman ne fatuwa ce ta usman ba za a aje na annabi a ɗauko hadisi ya ce annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma ka fahimci jama'a da wannan hadisin ai ɓata ne a irin wannan halin kai fa ka fara cewa annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ko kuma ka keta da ta annabin sai ka ce abu ta sahabbai kuma kai ka faɗa ka ce ga wannan hadisin hujja yanzu wannan hadisin da zai zama hujja akan bin sunnati annabi ba yanzu misali Usman ya ce a yi bulala arba'in da nasa yanzu annabi ya ce a yi arba'in yana yin arba'in har ya bar duniya haka abubakar haka umar da Usman ya zo komai mai da shi sai ya zama tamanin to shi kenan sai aka ce to yanzu wannan abin hadi ne na Usman ya ƙara. wanda duk wanda ya karanta Islamic law wanda ya karanta al-shari'a al-islamiyya ya san akwai babu ta'zir babu ta'zir maftuh ladal imam ka karanta littafin tuhfatul ahkam idan kai alqalin malikiya ne ta'zir shi ne horo horo din nan alƙali yana yin shi da gwargwadon abin da ya gani don haka bulala arba'in ita ce asalin shari'a wannan arba'in kuma da aka tsara horo ce horon nan sai in an ga akwai bukata a kai usman ya tsara ne saboda yana ganin akwai bukata a kai amma wannan tamanin da zai zama shi ne shari'a ku gina mutane da kuka haife su ku karantar da ɗalibai da kuka haife su zukatan su su narke a kan cewa bulala arba'in ake matsayi eh, tamanin ake matsayin jiya ba har a zo daga baya a kawo asalin abin da annabi ya yi sai wani ya ce a'a annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin ka kawo hujja to annabi ya ce alaikum bi sunnati to sunnatur rasuli arba'ina sunnatul khulafa'i nan 80 to yanzu in dai hujja da wannan hadisin ne zai sa ya zama ta karfafi don a ɗauki wani ne za a ɗauka tukuna da za a ɗauki na annabi sallallahu alaihi sallam ba a nan shi ne sunna wannan na usman babu ta'azir ne fatwa ce ijtihadi ne amma ba karfin su da wannan sunna annabi ba a nan. to yanzu me ma'anar hadisin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kenan tun da haka ne me amfanin hadisin ma kuma kenan tun da haka ne tun da na ce in ya saba ma abin da annabi ya zo da shi kuma na annabi za a dauka ba za a dauki masa akai ba to yanzu yaya kenan kuma babban malami al-hafiz ibn rajab al-hanbali a cikin sharhin shi mai suna jami'u al-ulum wal hikam sharhin 40 hadith ka je ka karanta idda sharhin wannan hadisi jami'ul ulumi wal hikam yake abinda wannan hadisi yake nufi ne duk wani ainihin duk wata fatawa duk wani hadi da wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wanda bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to wannan hadisi yana ba da goyon bayan sai a ɗauka zuciya natsu a yi aiki da ita ta fi fatawar kowa misali sahabi abdullahi dan abbas da sahabi abdullahi dan umar su biyu suka ce idan mace saboda ciki ko saboda shayarwa ta kasa yin azumin ramadan babu ramuwa a kanta babu kabbara a kanta sai dai ta ciyar da abinci da gwargwadon kwanakin matar ta ce ta haihu cikin watan azumi saboda haihuwan nan kwanakin baya da suka wuce azumi guda goma ta kasa yi ne saboda ciki yanzu kuma kwanaki ashirin ta kasa yi ne saboda shayarwa ba wai ta jinin haihuwa ba A saboda shayarwa yanzu dalilai biyu sun haɗu a kan ta kenan wanda ya kayar mata da azumin ramadan ba za ta yi ta gaba ɗaya kenan sai ta ciyar da mutane talatin kullum aka tuka tuwo da daddare ne ko da rana ne sai a ɗauka sai a bayar da abinci da almajiri guda ɗaya ya zama madadin ainihin wannan azumi babu ramuwa a kanta babu kafara abin da za ta yi kenan ciyarwa wannan ita ce fatawar abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar tana cikin muwaffa to yanzu ka ɗauki wannan fatawar ta ci ka ɗauki fatawar su imamu malik ko su imamu shafi'i ko su imamu ahmad kowane limami ne bayan sahabban nan da yake a'a za ta rama wani ma yake ta rama kuma tafiya jama'a mun fahimci wannan to fatawar yanzu ana magana accuracy daidai dacewa gan da fatar ko a ɗauki fatawar waɗannan sahabban tafi to amma a halin da ya zama fatawar ba ma ta sauran sahabbai ba ke gama garin sahabbai a ta fatawar waɗannan kula raki biyu da ke sai zan ba ta zo ta faɗa da sun zo da wani abu ne wanda al'umma suke bukata to a nan ne ya zama dole ka ɗauki wannan a matsayin sunna kamar yadda yake dole ka ɗauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. in har ka fi ɗaukar abubakar ko umar ko usmanu a wannan halin sai ake ta ɓata ta ki sunna misali tattaruwar alƙur'ani a matsayin shi na littafi wannan bai faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan abu ya faru ne a zamanin sayyidina abubakar abubakar shine compiler na farko shine ya tattaro qur'anin daga wurare daban-daban aka zo aka ɗauko gangaren alarammomi jama'i ƙwararru suka tara shi a matsayin shi na alkur'ani guda ɗaya sai zama marjiki duk wanda yake kira'a duk wanda yake rubutu duk wanda ya samu matsala sai zai duba wannan shi kaɗai ake da a zamanin sayyid na sayyid na usmanu sai rigingimu sai suka fara yawa rigingimu da suka fara yawa sai sayyid na usmanu sai ya ɗauko wannan asalin ƙur'ani na abubakar sai aka kafi daban-daban aka aika kasashen musulunci to wannan aikin da abubakar ya yi da wannan aikin da eh, Usman ya yi wanda da umar da aliyu dukkansu da sahabbai shi ko sun ba su goyon baya yanzu wannan aiki sunna ce ta kula fa'ur rashidin ko sunna kuma da maliki ta yi hakuri ba sunna kanwan nasila kanwan farilla sunna nan shari'a da annabi yake alaikum bi sunnati ai yana nufin alaikum bi shari'ati ai alaikum bi dini to yanzu wannan dole ne ka yadda cewa tattara Alkur'ani din nan da Abubakar suka yi sunna ce dodo ne ba kuskure ba ne, ba bid'a ne, kana cewa bid'a ne ka bata kuma ka san cewa wannan aiki ma wajibi ne a kansu kamar yadda shafi ya faɗi a cikin littafin kan al'ikisamu ya ce da ba su yi bana sai an tuhumce su da laifin rashin yi don da ba su yi ba tuni ƙur'ani yanzu yana wasu. ya a yanzu ma yana haɗa wuri guda mutum ne suka haddace balle a ce an same shi wani yana pakistan wani yana bangladesh wani yana Indiya, wani yana zaria wani yana sokoto wani na katsina ina za a iya tattare su a haddace su inda haka ne saboda haka yanzu kamar wannan aikin da suka yi ba wani abu ne suka yi wanda annabi ya yi su kuma suka yi tsakanin su ba sun ƙara ta wata muhimma ne wadda in ba da ita ba musulunci da ya samu matsala to sai zan a ƙarƙashin wannan yanzu tattara alƙur'anin da suka yi sai shiga ƙarƙashin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin karanta kitabul masahih na al-imam ibn abi dawud za ka ga gamsasshen bayani dangane da matsalar tattara alƙur'anin nan wannan kenan jama'a sayyidina umar ya ce duk mutumin da ya saki matan shi saki uku a kalma daya zai zartan mai da saki ko na ka saurari kasar ɗin zai shi ne kasar na ashirin da biyu na ashirin da uku a cikin mun yi cikakken bayani sayyidina umar ba aya yake da ita ba ba hadisi yake da shi ba ta kana ne ya ba da fatawa fatawar da ya bayar sahabbai suka nuna rashin su. har ya dawo ya janye ta ko ma ka saurari kasar ɗin jiya mun yi cikakken bayani mun kawo hujjojin inda da za ka je ka duba a ƙarƙashin wannan yanzu ba za ka iya ɗauko alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ba ai sunnatul rasuli ita ce mutum in yi saki ɗaya a mai da matai to in ka jawo alaikum bi sunnati kan wannan sai muke to kai alhaji saki mai kai mata sai ce saki uku a kalma ɗaya wa eh. alaikum bi sunnati to shi kenan manzo Allah ya ce an yi saki ɗaya a koma da ita don haka wannan shine sunan manzo Allah in haka tsara ta kuma wa sunnatul khulafa'ir rashidin idan sunna khulafa'ir rashidin karfin su da kaman ga Allah ya ce to kuma khulafa'ir rashidin sun ce a dawo da ita da za ta koma ba to yanzu da khulafa'ir rashidin da manzon Allah sun yi sabani kenan to wanne za ka bi a matsayin ka na la ilaha illallah muhammadur rasulullah da kake faɗi wanne za ka bi tsakaninka da Allah na manzon Allah to amma za ka zargi su abubakar ba za ka zarge su ba bid'a suka yi ba bid'a suka yi ba ijtihadi suka yi malamin suka yi duk yadda ya kai ga magana duk munin maganar ba za a yi munin magana a zage shi ko a aibanta shi ba sai dai a roƙa miki gafara domin neman gyara yake yi jama'a mun fahimci wannan yanzu abu hanifa da yake in za ka kan shekan da tsakuwa sai ka je ka yanke tsakuwar babu wani dalili ƙur'ani ko sunna akan wannan tsakiyar da za ka ji kan shedan yake ko ka wanke ta babu wani dalili imamu abu hanifa yake ko ta yi sa'ayi guda goma sha hudu sannan ka dace da sunna sunnar manzon Allah kuma karara guda bakwai take in ka fara daga marwa ka tafi safa daga safa ka yi marwa haka za ka yi daga safa zuwa marwa ɗaya daga marwa zuwa safa biyu daga safa zuwa marwa uku daga marya zuwa kasa hudu daga kasa zuwa marya biyar daga marya zuwa kasa shida daga kasa zuwa marwa nan kenan bakwai ke sai ka fita sai ka je can ai maka aiki kai abu hanifa sun yake a'a in ka tafi daga kasa ka je marya sai ka dawo kasa sannan kai daya ibn humam al kamar alijini duk da goyon bayan duk da kakalidancin su duk da kungiyancin su ga abu hanifa yanzu kan matsalar sun ke la ya hadiru min kishi hadisin yake ba wani hadisi don hanyar akan haka dan babu yadda za ka iya fara wannan bayan ga hadisi ya sai da jabir ya lissafa yake daga safa zuwa marwa ɗaya eh, daga marwa har ya nuna cewa annabi ya fara daga safa ya kare akan marwa sai limamin ka kai kuma yake an ka fara daga safa ka kare akan safa to yanzu an yi sabani da manzon Allah da Abu Hanifa wanne za ka ɗauka sai ka ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sai ka zaki Abu Hanifa A sai ka zarge shi a'a sai ka roƙa miki gafara akwai kuskuren da ya shiga kwakwalwarsu ne ko wasu rashin fahimta shi ne ka ga haka to sai a ce kai waye har ka isa ka gano kuskuren abu hanifa bangaren ilimi ya ba aiki yake da shekaru da jama'a yanzu mala bakar gumi ai kun yadda da tafsirin ku kuna karanta da shi kuke tafsiri kuke abubuwan ku a cikin tafsirin rabbul ayan gyare gyare nawa mala bakar yau malaman tafsiri da suka gabace shi me yasa ba ku ce shi waye ba shi ba a wannan zamanin yake rayuwa ba a wannan zamanin shi ma ya rayu to saboda haka ku gane jama'a ana bin sunnatul khulafa'ir rashidin ne idan har da su saba na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka saba ka ci a aje a roƙon musu gafara ba zagi ba zargi ba tuhuma ba cewa wannan ya rugurguza limancin su ko ya tsinka karbe abin nan ko ya tantara min a'a suna nan darajar su ma ta ƙaru domin kokarin gyara ne ya kai wannan kuskure ya faru mutum ne ya zo yana fassari don ya samu abinci sai ya fara kafa shi sai ya ce to ka ka jawa kanka ai da annabi ya taba hannun wani ya jikki tukiyar kir ya ce me sana'a sai ce saro ita ce haka nake son ji hannun namiji domin a hannun ya kanta ne ya lalace amma yake haka yake so ji hannun namiji abu ne kamar a zarge shi ka je ka fata hannunka amma wajen kokarin menene wajen kokarin gyaran jikin ne haka ta faru don haka daidai saboda haka ku ji ku daina hujja da waɗannan hadisai kuna kawo kanku rudani da rikici sun ka kuka ce duk abin da fa'in rashidi ne suka kawo shi ne za a tsaya a kai ku za ku kawo kanku matsaloli masu yawa ku ce ko da ya kare da na annabi ke shi kenan a dawo a ajiye na annabi abu na fa'in rashidi ne na kawo muku misalai da yawa a baya amma yanzu bari in guda ɗaya don ba matsalar fiƙi ke karanta ba a tuja sayyidina umar al-imam bayhaqi ya ruwaito sahihin asari daga umar idan yana alwala in ya gama wanke fuskar shi ko uku tsaf ko kuma ya ɗibo ruwa na hudu sai ya zuba a cikin idon sai sake ɗibo ruwa na biyar sai zuba a ɗan idon na hagu yanzu bikin na fiye sun sunnati kula khulafai kowa ce irin ɗayan haka ke nan don aiki da wannan hadisi yanzu na Umar idan ya zo yin wankan janaba ko ya yi yankuri ya bulluko da cikin shi ya fi burwa yana zubawa cikin cibiyar shi yana tsakulowa yana wankewa shikenan bikin bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin sai a ce yanzu Umar din da khalifa ne rashid sai kowa ya haka abu hurairah yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya alwala a cikin jama'a sai alwala su wadda kowa ya sani in ya koma gefe guda sai alwala ya wanke hannunsa har hammata ya wanke har gwiwa in ya shafo kansa sai shafa har shi sai wani ya gan shi wata rana sai shi algafa ta mala wasu irin alwala ce abu hurairah ya wajen ya da na san kana gani na ba ban ba wato shi jiki hadi nake yi amma me ya aiki abu hurera da yin haka ba wai gidi a abu hurera yake nufin tunturewa ba alwala dai ga ta yadda kowa ya sani amma in ya keɓe gefe guda sai yana tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'umma za su zo suna haske a fuskoki da kafafuwa ranar alkiyama sai shi abu hurera yake ce yana son hasken ke yi yawa ya yi sosai ya samu full life saboda haka sai na wankewa daga gwiwa sai ya wanke har zuwa idan kafa har zuwa ainihin daga idan kafa sai wanke har zuwa gwiwa daga gwiwar hannu sai zarfe har cinyar hannu har hamata yanzu wannan shi nan sai a ce ko a bar alwala a yi aiki da wannan tun da tsari ne zai da shi wani haɗi ne ya ce yake yake saboda yana so ya tashi da haske mai yawa da ita shi ya san haɗi ne shi ya sa sai ya janye idan ya shigo cikin jama'a sun shi kaɗai ne tafiye ijiti hadi umar da ya san ka ta yankan ta shi kashi uku ijiti hadi ko sai dawo ya janye ta da umar ya san duka da yake wa masu kukan mutuwa har su mutu ya san ijiti hadi ne sai dawo ya janye kuma ya dana auren dole da yake haɗa bayi da ya san cewa ijiti hadi ne sai dawo ya janye to kai kuma sai ka ce a tsaya dole a kan wannan abinda muke so jama'a ku ce za mu ba ku izini an haife ku kun girma a ƙasar da yake malikiya ce malaman da suka karanta da ku duk malikawa ne amma fa ina gaya muku malaman kuma na najeriya a cikin guda ɗari babu guda biyar rak da suke aiki da malikiya ɗari da ɗari suna aiki ne da abin da suka saba yanzu duk wani mai malikiya a najeriya wanda ya kinsa ya tafi taron suna ka san shi ya kawo maka taron suna daga imamu na maliki ko ya kawo maka daga wani littafin fikihu ba taron suna ba ma walima ma ta suna mai mafasar cewa wa yi kurahu amaluha walimata makaruhi ne ma a yi a zo a ka hakika ranar suna ma a taru a matsayin walima Malam abdulsami al'adu yake haka abin yake to ya za a yi kenan tun da ba za a tare a ce lima a gidan ba ya ce da naman sunan da abincin sunan an dafa sai dai a yi aika makarta da abokan arziki ana faɗa musu sunan yaro ba. da haka ma'ana har abin da wasu ɗan alif sunan su suke yi ranar juna mutum ya miƙe a gaban liman alaga ta kamalan yau bakwai ko nake so a tsaye da addu'a sunan yaro na kaza kaza kaza wannan ma ba addini ba ne a aiki a masallaci suke suna a masallaci suke suna sabuwar bid'a ce lankashewa ce ta sake dawowa wani wurin kai sai da haka su san wannan don haka a hakikalin al'amari idan yau za su ce mana ku ba mu izini abubuwan yanzu muke kokari mu gyara to sai mu ba da izini amma ka ce a'a za ka lalubo wani hadisi ka makalin shi buha da shi za ka lalubo wani hadisi ka makalin shi buha da shi to eh, bata zai zai jama'a don abu hanifa sun lalubo hadisi sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu hanifa sirajul umma wannan hadisi ne batilin dan malikiya ka sun ce annabi ya ce lokaci zai zo da duk duniya za a rasa duk da za a je sai a faura kurji a tafi a haura kuma a tafi ba za a sami duk wani malami ba an lamanin halin ahalin madina wanda yake malamin madina ilimi sai suka ce imamu na maliki ake nufi na ɗaya dai tukuna annabi ya faɗi imamu na maliki a cikin hadisin ba shi ne suka yi ijtihadi suka fassara hadisin kuma ibn hibban da hakim da bai'ati da turmizi sun rawaito hadisi ne munkari to na za a hujja da shi to kowa sai zo yana kamfen limamin siya na kowa limamin siya wannan ce malikiya kawai wannan ce hanafiya kawai shi ne yana daga cikin abubuwan da muka faɗi a manufofin mu cewa wannan irin bala'in da ya lalata mutane yana daga cikin abubuwan da muke wayar da kan mutane cewa ba daidai bane Allah madaukakin sarki su yadda jama'ar musulmi bayan wannan shubhar sai wata shubha ta cewa salafiya ba ta karɓar ci gaban zamani inda kowa ya ci gaba su kuma sun ce a a koma irin yadda annabi ya haka za a yi haka yake amma kan kuma ga an yi ta mun bayyana menene ake nufi da yadda annabi da sahabbai suka yi shi za a yi muka ce duk abin da ya shafi haram da halal da sunna da makruhi waɗannan kan dai guda biyar waɗanda aka sani duk abin da ya tabbata to nan ne za mu tsaya kawai haka duk abin da yake sunna bid'a to duk abin da suka tsaya nan za mu tsaya amma abubuwan da ya shafi harkokin rayuwar yau da kullum wanda biyu yake salafiya sun ce sai a tsage a yadda ɗan baya suke har wannan ya yi zalunci in ba haka ba mu salafiya muna sa wando manzo Allah ayyara su bai taɓa sa wando ba a cikin an ce komai mun ce ne su a'a komai da muke nufi komai da ya shafi ibada da ba'a kai tsaye wannan shi abin da manzon Allah da sahabbai suka tsaya a kai amma yaya za a sanya tufafi sai dai mu dubi wannan tufafi kada ya saba ka'idoji da annabi ya kawo na ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin sunanta sanya farin tufafi don haka sai zama mafi yawancin tufafin da za ka sa sai ya zama fari ne annabi ya sunanta wannan sai ku rinka sanya farin tufafi ku rinka rike mana kanku da farin tufafi to shi kenan yanzu wannan ya zama sunna ce mustahabiya amma ya zo cikin sunna annabi yana son ya jajayen kaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makamantan waɗannan ko ka ga abu daga nan sai ka gane a nan wajen tufafi ke za mu kiyaye wannan za mu rinka sanya farin tufafi da mutum biyayyen sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kenan na biyu dangane da tufafi yanzu Allah yake kada kwarjallanka ya ja ainihin ƙasa ma'ana an fi son tufafinka ya zama rabin ƙauri in ba rabin ƙauri ba ta a hirkar ka sake ya wuce idan ƙasa in ya wuce idan ƙasa to wuta to shi nan yanzu sai mu kiyaye wannan na uku yake ta a sanya yalan kaya ko mai ruwan goro to sai a tsaya a nan amma wannan doka ga maza ce ban da mata mata suna iya sa kowanne to yanzu idan ka gane wannan shi nan. duk wani nau'i kuma na tufafi wanda bai saba wanda shari'a take da sai ka ci gaba da sa'a ba za ka sanya cap ba ba za ka sanya t-shirt ba ba za ka sanya coat ba ko overall saboda waɗannan tufafi ne na yahudawa manzon Allah ya yi tsara game da sa irin waɗannan tufafi sallallahu alaihi wasallam karanta littafin jilbabul mar'ati muslima karanta littafin ittiba'u siratal mustaqim karanta littafin subul salam a karkashin man tasabbaha da qaumin fa huwa ka je ka ga hukuncin sanya ko shiga irin ta kayan arna to shi kenan yanzu in muka kiyaye wannan za mu iya sanya kowaɗanne irin tufafi to sai zama kenan lazimtar irin tufafin da manzon Allah ya sa wannan kuma ba dole ne? ba za ka ce ni ina da aiki ko in kawo mayafi da jauke zan ɗaure shi ba yanzu in mutum ya haka ba zai ce yayi sunna ba sai zai ce yayi abin da yake halal kai to don haka za ka ga mun lazimci irin kaya waɗanda suke na ɗabi'un idda aka haife mu don haka za ka ga salafiya wani ga gansu da babbar riga saboda ne shi suke babbar rigar da take al'adar ƙasar su ke salafiyar najeriya ko gansu da babbar riga da aiki da wando da hula ko ka je ka sami salafiya a magrib ƙasashen martini da maroko da sauransu sai sa katuwar babbar riga rawanin kuma sai ninke su sai ya ba a kafaɗa saboda ɗabi'ar nan da aka haife su ne sai ka ka sami salafiyan yaman ga yadda ke salafiyan ka ga yadda ke saboda waɗannan abubuwan babu tursasawa a kai to amma wai ma'anar cewa mu salafiya da muka ce a tsaya na manhaji ko ta farkin annabi wajen fassara qur'ani da hadisi da muka ce wasu ake ganin wannan ya ja mu salafiya kenan mun ce babu shi gaban zamani da ina so in taƙaita maka takaitaccen bayani ka je ka ɗauki littafin shirin alamin nubala duk malaman nan da muke ba da tarihin su the biography of the islamic sciences dukkan su suna kan manhajin salaf kuma malaman kimiyya ne su ne iyayen da suka tsaya suka tsankasar da ilimin da a yau ake kira ilimin kimiyya da fasaha abin da ya shafi physics chemistry biology sun suka gano kaza sun suka kirkiro kaza sun suka rubuta kaza in ka koma social sciences da yawancin su sun yi rubutu irin yadda za a bi ka'idojin da za a tafiyar da political science da makamantan abubuwa makamantan wannan to wanda biyu ya ce salafiya ba su ci gaba ko kuma wannan salafiyancin da suka ɗauko suna son ne su gaskarar da mutane ai shahidin yadda muke a zamanin nan ma ya ƙaryata haka domin a yau duk duniyar musulunci mu da ke bin manhajin salaf mu ne musulmin da ke kan gaba dangane da kimiyya da fasahar zamani babu wani website a duniya wanda zai zama ya ci namu ɗauki wannan shahararren website namu is the richest islamic website on the net www.salafiya.com na faɗi muku ko .net ko salaf.com ko salafipublications.com we are the richest over the internet mu muke zama mu hoshin abu mu ba zai ba mu dauko wani jakat zai kai mana muna cewa ga abin da za ka sa ba mu mu ne injiniyoyin kanmu mu muke hoshin mu muke zuba abubuwan duk da muke bukata ina ce kuwa duk kimiyya da fasahar zamanin da yau bature yake takama da ita kakkat ta kare ne akan ne ta kare akan abin da ake kira a yau information and communication technology ITC ya e. kasa karanta netmuslims.com www.netmuslims.com za ka je ka ga farkon abin da ke kan wannan website alhamdulillahi adadin musulmin da ke karanta information and communication technology a yau a duniya ƙara hawa yake yi kullum zuwa kullum saboda wannan ne har congress ta america da shugaban ƙasar america bush suka fitar da cewa haɗari ne a sake barin wani ɗan salafiya ko ɗan wahabiya a kai ya yana karanta kwamfuta science ko kwamfuta engineering ko information technology ko telecommunication ko wani abu makamancin wannan sai muka ce a sha kun makara mafarauta kun yi sake zaki ya girma a cikinmu akwai waɗanda suke da master wasu suna da phd wasu suna da diploma wasu sun yi nisa to me ake nema kuma mu da ma ba cikin muke nema ba da za mu je mu aiki a ba mu naira dubu ɗaya da ɗari bakwai ko a ba mu dubu biyar ko a ba mu kaza ba wannan dama mu muna yin karatun ne don wa musulunci hidima gina ba su da kima a idan ilimin ne ya dame mu to yanzu riga mun sami ilimin a yau idan kafirai kakkat sun rike ilmomin da ke hannunsu waɗanda ya shafi irin waɗannan abubuwan kimiyya da fasaha wallahi ala wajibin ardi a dodoran ƙasa to muna da waɗanda za su karantar da mu mu za su karantar da 'ya'yanmu da matanmu da abubuwan da muke bukata tun kafin tun kafin wani ya faɗaka salafiya sun faɗaka da wannan don haka malamanmu na manhajin salaf yau mu kaɗai ne muka ne da dukkan resources ɗinsu a kan intanet yadda za ka je ka a cikin sautan ka kafa na kafewa in na ji ne ka ji in na gani ne ka gani kyauta muka yi wannan saboda ne saboda mu ne malaman kanmu mu ne injiniyoyin kanmu mu ne za mu je mu yi binciken mu zo mu zuba babu wani wanda za mu ɗauka mu ce zo mu ɗauke ka da Allah kai mana kaza da mu iya ba wannan in akwai ci baya a cikin da'awar mu ko a manufar mu za a samu haka in ce sa gaba gare mu na gabatar da wasu misalai na irin hidima da wannan da'awa take wa alqur'ani yanzu nan gaba gare mu cikakken alqur'ani ne ga shi da sautin alshekh abdullahi albakuru ko kun san cewa wannan aikin na salafiya ne wannan muhammad siddiqul bisawi ko kun san cewa aikin na salafiya ne ko kun san cewa wannan gashi ajmalul qira'at qira'o'i ne daban-daban aka tattaro da kuma wannan gashi na Jabir Ali Abdullahi Jabir duk wannan aikin salafiya ne wannan kaɗan cikin hidimar da salafiya suka yi saboda kullum abin koyo muke aikinmu ne bincike muke tun da sai an yi maka cd guda ashirin ko sha tara shi ne zai kai ya ɗauke maka ƙur'ani gaba ɗaya sai ya yanzu cd ne kwaya ɗaya ga shi zai ɗauke maka ƙur'ani baki ɗayan baki kuma zai ɗauke maka littattafai cikin nan littattafai ta tare da alƙur'ani da tafsiri da abubuwa makamantan wannan yanzu nan akwai ci baya tattare da mu za a samu waɗannan abubuwa eh, in akwai ci baya tattare da mu za a samu wannan a samu wannan ba sai da haka duk wanda yake da'awar da'awa ce da ta zo tana komawa da mutane baya to ba mu ci ba akwai wasu ɗan shi'a waɗanda suka ce sun gane shi'a sun kure shi sai suka ce sun dawo sun zama ahalus sunnati sun suna danganta kansu ga ahalus sunna sun suka zo suka ce boko kafirci ne siyasa kafirci ce aikin gwamnati kafirci ne to waɗannan idan su ake dangantawa gare mu sun sun san su ba salafiya ba ne don sun ce wa kansu ahalus sunna ba ya nuna sun salafiya ne mu kuma mu ma mun san su ba lafiya ba to idan waɗannan ne kake miki to waɗannan sai ka je ka zarge su mu kan ɗan boko ne dukkanin mu wanda ka gani usama electrical engineer ne ainihin zawahiri dokta ne na filosofi digirin su uku sai da ya dingire digirgir baki ɗaya to menene ya za a ce waɗannan mutanen gida da ne sun fi tafiya da tsarin zamani kuma a yau kun san cewa fitinar da muke wa amerika gannabarta da muka yi shine ta hanyar amfani da kimiyyar zamani da muke yi wajen yaƙarta ta hanyar yadda za a sarrafa bayanai yadda za a sarrafa makamai da sauran abubuwa masu guda na zamani kun san da haka ne muka gallabe su kun san da suka je tora bora sun ga wasu bincike wanda ya tayar musu da hankali suka ce ba su taɓa sanin alƙa'ida sun kai haka ba Ba sun san sun kai haka ba za su tunkare su ba wasu formula suke ganin yadda ake bi ma'ana makaman mata mu ba wai zuwa ake a bada kuɗi a ce ba zama ake ana zaune da yara a koyar da su hanyoyin da yara ma ake yi daga physics eh, elementary level har zuwa sadda za ka iya kai da kanka ma ka iya yin abin da za ka yi lokali domin tsaniyar nan sai mu na yadda za a sarrafa shi yanzu ya kashe mutum kaza tare dangi domin tsani da kake gani kana sa kana kan da baki to wannan aikin zai yi ne ba tare da haɓaka bincike da ilimin zamani ba to kuma duk wannan mun yi shi ne a ƙarƙashin wannan manhajin namu manhajin namu ne kirka na akan haka saboda salafu malaman farko annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su ne mutanen da a zamanin su suka gagari kowa a kimiyyar zamanin su har ta sai annabi ya ga wani sahabi ya ɗauko kwari da baka tsira farisa yake jefar mu za mu yi da su mu ne manufacturer su na kan mu ke tsora na mun fi ƙarfin mu yi da na wani ko da haka in kai baka san da awar baka ce baka san ta da kai gaba gare mu nan kaɗan ne cikin wani aiki na salafiya yanzu nan shi littattafai ne na musulunci aka tara wanda yake akalla littattafan nan suna da mujalladai dubu sun ka haɗa su a kan cd kwaya ɗaya na kwamfuta ba sannan wani abu da na manta ban faɗi ba waɗannan sidina da take gani na ƙur'ani za ka ga mun sa wani turanci mp3 wannan wani yaran mu ne kuma na information technology abin da ake nufi wannan ma'ana yan da idan cd da da ko a kwamfuta za ka iya maka ko in kana da kwamfuta kana da cd machine kawai zai iya yi audio cd ne video cd ne allahumma sai in video cd ne za ka bi kira rap suka ga lambobi ya nuna maka amma ba zai nuna maka hoto ba shi ne technology da ke ma'anar mp3 to duk sanda za ka sai cd ko kuma bari in saka maka wannan sirrin na ne duk sanda za ka sai cd kar ka sake ka sai cd sai wanda ka ga an rubuta mp3 a jikin shi in ba haka ba kuma in ka je ka ɗauko irin wannan ɗin ba zai ba shi kuma wancan outdated ne na mutanen da ne shekaru biyar da suka wuce ko bakwai aka amfani da shi ya wuce wannan kenan sannan ko ma ka ɗauko almaktabatul alfiya maktabatul alfiya wanda wannan cd ne kwaya na kwamfuta rak wanda ke ɗauke da littafin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda dubu ɗaya cif da aka yi wannan shi aka yi aka upgrading nashi sai ya zama guda dubu uku da ɗari biyar cd ne kwaya ɗaya na ɗauke da littafi dubu uku da ɗari biyar. Yana mun fahimci wannan da kyau ko? waɗannan ayyukan baki ɗaya sai muka dawo muka ce su ma malamanmu na wannan zamanin ba za a bar su ba nan ka ga majalisul ulama'i li fadilati shaykh Muhammad ibn Salih al-Ukaini wannan cibin kwaya ɗaya awa ɗari ne a cikin su. mun talafiya mu muka wannan cibi ne kwaya ɗaya awa ɗari ne a jikin su talafiya mu muka wannan amma duk da haka dai mu gidadawa ne saboda mun aje mu muna da ɗagaji an gaya maka gida don cin gidadanci ba sa riga ba ne gidadanci jama'a gidadanci ne jahilci da kuma ka kasance kana nan yadda uwarka ta haife ka ba ka san bihin ba shine gidadanci ko kenan dubi wannan kuma har yau ulama iya للعلماء والدعاة albani da ده sunan MP3 wannan النشر edition 1425 wannan ayyana ɗari ne na muryar nasiru dinin albani tsakanin karatu sukan sai da fatoyi da tafsirai da sauran abubuwa duk wannan salafiya ne muka bi muka yi wannan abu amma har yanzu dai mu gida bayan har yanzu dai kanmu bai waye ba wai sai mun dawo mun ce wai zamu tajdid zamu jaddada addini ne wai wato zamu zo da irin tunaninmu ne na yanzu da shi za mu sabanta addini wai komai sai ɗan boko su lallako su ce to yanzu a zamanin nan yanzu ya kamata a rinka magana jihadi har ka gana gana jihadi a wannan zamanin kai zai zama gida don ne saboda haka mu muna gani ba shi daga cikin abu mai tsari a ce a yanzu ana magana jihadi ana maganar kaza ana maganar kafiya waɗannan duk ƙauyanci ne ya za a ce a haifi yaro sai an ce mishi kai ya za a ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wai ɗan boko sai suke wai a je a yi musu binciken hadisai waɗanda za su legalizing musu waɗanda za su gaskata musu waɗanda za su gaskata musu abubuwan da su da ture ya karantar da su wai su su ne daidai kawai wai a je a samo abin da zai daidai da zamanin ne kawai amma su wai da za su saki hanyar da bature su zai su bi hanyar da Allah ya yake ba 1970 zuwa 80 mata ba su bai wa 'ya'yansu nono ana madarar sarala madarar sinila madarar nido madarar kaza don haka duk yaran za ka gan 'yan shekara ashirin ashirin da biyar sai ka ga yaro kukur kukur kukur kamar zakaran turawa ba shi da ƙarfi duk madara ta yara ke bai sha uwar uwarsu ba wannan koyi abin da su yan boko suke so duk abin da suka yanke shawara cewa ya yi daidai da tunanin zamani wai sai su ce wai a je a lalubo a waɗanda za su dace da waɗannan abubuwan da su suke so wai ba su ne za su bari ba ta haka da yan boko suka kai mutane suka baro su oke da iyayen gidan nasu ubangizan nasu turawa suka binciko suka gane cewa ai nonon uwa kuma ya fi madara yanzu kuma duk gidan rediyon da ka buɗe duk kasa talbijin da ka buɗe duk wani kanton nasu kuma akan a rinka baiwa ya'ya nono to sai suka sake ɗauko wani kanton ɗin kaciya da ake wa mata ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne in kuna magana kaciya ne irin wadda arna suke a ƙasashen arna irin can ƙasashen edo ƙasashen dandal da sauransu kaciyar da su yarinya ta shekara talatin ta je ta yi university ta gama sa'adu za a zo a buɗe farjinta a gaban jama'a a samu wani karfi a tafe ta to in wannan ake magana wannan kan momin tuku kamar wannan ko kaciyar da ake a ƙasashen east african countries uganda tanzania yadda su nan ta nuna ga nan an je an tafi ke farjin ƴaƴa mata suna tafiya a tattale idan wannan kaciyar ce ba ita muke magana ba kaciyar da musulunci ya zo da ita ita ana yin ta ranar bakwai ne da kumba ma in aka samu ƙararren wanzami sai ya iya yin kaciya sanne ne a tsakiyar jan farjin mace ake ɓare su kamar hancin da biyu sannan sai wasu abubuwa da ake ce mata dama da hagu a cikin farjin sai ta zama mu'tadilatu tabi'a ba za ta zama mai kejiyar tabi'a kamar mata alade ba ba kuma za ta zama mai cin namiji ba sai ka tana da eh, sha'awar ta dogo wa dogo idan wannan irin kaciyar kuke nufi ita kuke suka wannan da muka bayani to ɗan boko karya kuke karya ku ta sha karya bokon ko adama boko ko a wuta ba dan komai ba saboda wannan kamar da suke wai sai suke so wai a nemo musu hadisai waɗanda za su nuna wannan kaciyar ba daidai ba kullum aikin su ke wai in sun ji mu malamai ne ɗan boko sai a bugo waya alaga da kamar Allah tunda ku ne da yan boko shi ne nake so ga Allah a dan nemo mana ayoyi da hadisai kaga abubuwan nan namu da muke don mu samu hujja a kai wadannan abubuwa ne kuke so a kawo wani kafir? wai wannan kafircin ake so da mu yan boko ne malamai mu nemo musu dalilai hajji ya ce ko ba za ki bar abin da kike yi ba ki dawo abin da aya da hadisi kake so dai su malamai su lalubo miki su kare kafircin ki wannan sannan ka wannan ce wa Allah ya zama abin da kai kake ganin daidai sai ka ce wai alalibo aya don abin a justifying nashi a mai da shi legal wannan ba musulunci kuke magana ba Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye saboda haka kamar yadda kai zama nasiru dinar albanin nan haka ga shi na bin ga shi shi ma aya ɗari ne aya ɗari na bin bin baz na firgin al-albani ibn usaymin wannan misalai ne ne muku malaman da muke wannan aiki ya ci dubu na kuma duk waɗannan za ka je ka same su na akan website sai ka ka je ka sa kuma kowanne website ɗin su za ka duba kai www.albani.co.uk haka bin baz bin baz b i n b a z sai ne dot co dot uk haka bin usaymin sun waɗannan in duk ya gagara ke saka duba salafi publications.com da ta shiga wannan website ɗin wannan publications ne littattafai ne takaddu ne jaridu ne articles ne alcidis ne abubuwa ne ga sunan har ma ba da rike wannan ba an ba da wata dama yadda za ka iya downloading ka kwashe waɗannan sigunan ka zuba su a kwamfutar ka gaba ɗaya na kyauta kawai za a ɗan nuna na wani wuri ne a ce ko kana kawo ka abin ne gaba da yana sai ce ko dan matsalan ka gugare ka ne dan matsalan da ka matsa shi kenan sai ka ji fita ka fatan da yaka ko kana da acrobat ko kana da media player in ba ka da shi to ko kana so ka fama ka. sarki ya tabbata ga Allah a tuka maka ciwo kuma ka ce to ainihin hannun ne zan san bata sai ce to ko a fama ka a baki ne to amma duk da haka sai ce yau salafiya yau saboda an ci abin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi to kuna nufin kuna nufin manzo Allah da gidaje ne masu wannan aƙidar in ku da kusan su ba wasu ne da suka fito a nafi suna nan ko ana ce musu ko aljanna kusa ko aljanna wani ne suna nan komai nasu irin na mutanen da har takalmi aƙidar su ta fi kusa da ta yan taƙidar har takalmi takalmin taya suke sa ba sa sa irin takalmin nan da injiyoyi ba sa sana'ar komai sai igiya da isu igiya kawai suke siyarwa da ita in ka taɓa su su haka ake yi ba to waɗannan ne da ayarsu take tura musulmi ba amma ba irin da ayar mu ba ba irin da ayar mu ba wannan shi ba farko kenan ta shi ba ta biyu an ce muna raba kan musulmi a mu ke raba kan musulmi a ne musulmi a kan ya ce ne muka same su kansu a yaƙa su musulmin najeriya tukuna na aji suka kaɗa ko na ko ina ba a tarwata muka samu kansu ba wanda ya watsa nan wanda ya watsa nan sai muka ce ko yanzu kai kai ka ce abu ke mutu jani kai ka ce abu ke ga abu kadiri kai ka ce abu wani kai ka ce abu wani wannan biki ya rarraba ka abin da za a yi in kuna so ku haɗu waɗannan ke nan duk a ajin su gefe guda a zo a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkanin musulmin kirki ba wanda yake zargin manzon Allah babu musulmin kirki da ke zargin ahlul bait babu musulmin kirki da ke zargin sahabbai ko ai to a zo a bi waɗannan mana yanzu aka bi nan kai da zai haɗu ba ba za a zauna ba za a samu malami ya zauna da watan azumi ne musulmi tafsiri qur'ani da hadisi da fatoyin sahabbai da ahlul bait kawai zai kawo ba zai yi magana kowa ba ba zai magana ɗan izala ko ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a ba da musulmi za ka ga ya taru ya zo tsakani da Allah jama'a haka ne ko ba haka ba bari sake kai ne da a ce za a samu da watan azumi malamin da zai zo tafsirin qur'ani zai yi in ya jawo aya ce jawo wasu ayoyi ya jawo hadisai ya jawo asarai na sahabbai da tabi'ai da ahalin bauti ya fassara ba zai magana dan izala ba ko ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a ko ɗan qadiyaniya ko ɗan kowa maganar qur'ani ko zai tsaya da fassarar waɗannan kowane ɗan ƙungiya ba zai zo wurin ba to ce kun ga wannan ya nuna kenan a ce ƙur'ani da hadisin ba shi ke raba kan mutane ba abin da muka ce ke a tsayawa kenan abin muka ce a kenan yanzu misali idan ka je ka same ni a yola ina musu tafsiri ko ina musu karatun hadisi ko na akida ko na fiqh da yake babu matsalar ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a ko ɗan wane ne ko ɗan wane ne za ka je ka samu ko ka ce garin ne ya faru har wani nasarar mu ya zo wucewa a ce muna suna yin wa a jiki ko sai ji murya ta ya ka ce musu ayo mutumin kamar ne ce ya aka ce albani ba ya malamin ya ka sai malami shi ne shafe gari da muka haɗu a makaranta ai sai ai jiya mun wuce ko kuna crusade crusade ne wato mutane sun cika da ɗan ɗariƙan da ɗan kowa ya zo saboda mai annan tsabar ƙur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai da amin da yake ake kawo ba magana ɗan ɗariƙan ɗan a ko ɗan kaza don kowa ma ko ya san shi yake a garin zai san a gane shi a komai shi a matsayin shi na musulmi to a ce wannan yake nuna kenan kowa ya yarda da wannan tafarkin amma kun san abin da ke damun ku da ni da iri na saboda ina maganar ɗan izala ina maganar ɗan ɗariƙa ina maganar ɗan shi'a da sauransu haka ne ko ba haka ba haka ne to da ba ku yi musulunci ke kirman da nan ma ba zan magana ku ba amma cin mutuncin musulunci kuke fitowa ku wannan ya fito yake qur'ani shirka ne baki ɗayan ana son tauhidi a zo da ganganin sufaye yanzu wannan sai a ana karanta qur'ani kuma sai a wannan ya shi Allah ya tsine wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a kale shi to kun ji yadda aka yi wa'azin ya zama haka in ba haka ba ki da na fara yi muku tafsiri a shekaru ai dan kowa ma zuwa yake yi har ma mamaki ake wannan wani ne ko dan unguwan nan sai na fito sai ana gani ana mamaki oh a sai ya karatu a shekara me yasa tsabar tafsirin ake ba a shi kenan sai yake gane ke tun da waɗannan suna gina mutane a akan tafiyar sahabbai ne ya je a ɗauko kwangilan zagin sahabbai a zo ana zagin su idan haka ne aka zo karatu sai an taɓa shi sai an taɓa shi da faɗi sahabban annabi da yawan da zai taɓa ba waɗannan da su mutuncin ƙur'ani da hadisi ba wanda zai taɓa to a ce yanzu kun ga mu ba mu ke raba kai ba wanda biya kayan ɗan soje duk matar da ta aure bayan shekara biyu sai ka kawo wani ɗa sai ka ce wannan ɗa lokacin ban yi aure ba na haife sai ka ce ina ubanki sai ka ce a kai na ka gane na da uba na halal amma abin da nake so ka zaunar da sauran matanka da ɗayanka ka nuna wannan ɗa naka ne halal malak don haka haka nake so a yi haɗin kan da 'ya'yanka na halal da wannan soke zai yi ake abin da ke haɗa abin da ke raba musulmi jama'a ba shi ne abin da ya haɗa su ba dukkan musulmi sun yadda su haɗu akan ƙur'ani da hadisi amma ne ke raba su ku je ku ga yadda MSF take duk inda MSF take za a ga da rikici me yasa a ɗan kowa ya je MSF ɗan izala ɗan ɗariƙa ɗan shi'a ɗan wa kowa ce ce islam sai ku ga kan MSF ya haɗu to ashe ba musulunci ne ake ba wannan da'awar ba shi ke raba jama'a ba ake wasu abubuwa ne ake kawowa yanzu ka je cikin sai ka makaranta ku kowaye kai ka fara official ka ce abin da kake so ga wani duk dokumen da aka tsine wa abubakar suna kan duk a raba shi da sunan NSS daga nan NSS din makarantar kanta ya rabu to yanzu don Allah who will be wa za a tsora wani wannan raba kan wanda ya kawo wani abu wanda ba musulunci ba da wannan nake magana dangane da masu cewa za a yi abin haɗin kai ku mai yaudarar kanku ba a wani abin haɗin kai amma ana zaunar da musulunci a gan me ya raba su abin da ya raba su din nan wani abu ne sabon abin da ya haɗa su da ba musuluncin da ya haɗa su shi ne ya raba kansu ba a janye abin da ya raba su jama'a duk musulmi ya yarda da qur'ani saukacce ne daga Allah madaukakin sarki ko wani musulmi ya zo ce ya yarda gaskiya ne amma kuma ya yarda an saukarwa da Ahmad Gulam da wani qur'anin a ƙasar Indiya shi ma annabi ne tsakani da Allah wannan musulmi sauran musulmi ba su karɓe shi to sai kuma ya ce yana so fa lallai an haɗa kai da shi a yadda yake din nan shi ma musulmi ne jama'a kuna fahimtar maganar nan idan haka mun salafiya ba na raba kan musulmi amma cewa muke musulmi su dawo kan ƙur'ani da hadisi asali abinda musulmin farko ya haɗa kansu shi ne zai haɗa kai a yanzu amma bari mu ga ko wata dabara da za ku ta haɗin kai ko kuna da kanku ku. a ce ke ɗan gari da a cikin kamanta ɗan shi'a manta ɗan izala manta ɗan kaza manta a zo a haɗu in aka wa aka wa aka tayo shi ne sai tafiya ke bindiga a kan hanya ayyan ɗan shi'a da suka taso ma wata siffa ta su yadda suka saba yi duk ƙasar da suka jira ita ce duk ƙasar da suka jira in suka ga an ci karɓar su sai su koma sai su makale wa 'yan ɗariƙa a masallatan su suke kaza a masallatan su suke kaza da haka sai su nemi cin yake shi ne sai su a zo a yi haɗin kai shi ne zama sai suka zo suka kira haɗin kai da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a a kan yake wani shehin ɗariƙa yake an yi yake yaran nan bayan arziki wani suna zagin sahabban annabi kada wanda ya yadda ya haɗa kai da su. Muna hinci gobe ne a A sakkwato zan yi wannan maganar zuwa gobe ko jibi in Allah a sakkwato da suka je masallacin Bello suna ta yaudara ɗan ɗariƙan suna ta yaudara ɗan ɗariƙan can gaban malaman ɗariƙa na sakato buhari Sirgaya. sai ce waɗannan yara na zagin sabon annabi don haka bai halatta a basu su gaba da harkokin ibada na a masallacin nan ba shi ne yaƙi ya faru tsakanin su suka kashe junan shi ne ɗan jarida suka je suka yi ƙarya suka ce wai tsakanin ahalin sunna da kuma ainihin ɗan shi'a sai na buga musu waya na ce a'a aikin jarida ne na profession ɗina ne aiki na ne idan ka tashi yin bayani a aikin jarida kana duban al'adar mutane na ce a al'adar iraki za a ce ana faɗa tsakanin ahalus sunna da yan shi'a amma a al'adar najeriya na ka ce ahalus sunna to ɗan izala ake nufi da ɗan salafiya na ce wannan faɗan da ɗan tarika ne ake da yan shi'a don haka na buga wa wakilinsu na kaduna da wakilinsu na sokoto wanda yake gusau na ce nufi don haka wannan rahoton da ka bayar ka faɗa na aikin jarida a tsarin yadda yake cewa za ka yi da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a a sakwati masallacin zalla suna faɗa sai ce wannan shi ne gaskiya na ce domin ai babu wani ɗan izala ko ɗan salafiya kasar da ke sallah a masallacin zalla don bai yarda na limamin ana bin shi sallah ba cikin idan ne za ka ce ana faɗa tsakanin ɗan sunna da ɗan shi'a a sakwati in kai haka ka faɗa da aikin jarida a cikin aikin jarida kuma duk wanda ya karanta abin da ake kira writing for the media yadda ake rubutu don rubutun da za a yada ko a kan intanet ko a rediyo ko a labarai talabijin ko menene za ka ga duk kalmar da za ka faɗa gani da wani da ke rikici da wani to kowanne ka faɗi kalmar da in ya ji ka faɗa ba zai mutu ba akwai ɗan ɗariƙan da basu yadda ake masa ahli sunna ba da ka ce ahli sunna sun ce an ce maka ni izala ne don shi a wurin su ahli sunna dan izala ce amma duk ɗan ɗariƙan da ke Najeriya an kace mai ɗan ɗariƙa zai ba zai duk ɗan shi an kace mai ɗan a zai ci ba zai ci ba don yanzu sun ga abu ya fito da mun suke musu suna ta tsiya yanzu suke fitowa suna cewa su ɗan ci a to a ce a haƙƙin rahoto idan faɗa ya ɓarke a masallacin nan na kwata na ɗariƙa tsakanin ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa in ka tashi ba da rahoto a nan Najeriya sai ka ce tsakanin ɗan ɗariƙar Tijjaniya da ɗan shi'a asariya sun ɗauke yaƙi tsakaninsu a najeriya amma in ka ce tsakanin ahlus sunna da ɗan shi'a to wannan kamar yadda na fara faɗa muku jiya a ƙa'idar tattara abin da ake kira information wanda pieces of data za ka tattaro concerning information sai a ce this information is not doesn't have granularity ba shi da nagarta don so ake in ka ji labari a rediyo ko a jarida ko a kaza in ka koma ka je ka samu abin haka yake daidai wa daida shin in ka tafi sakkwato za ka samu da ahli sunna ne ake yi ahli sunna da yan shi'a ake yi yan ɗariƙa to a ce kun ga wannan haɗa kan da ake cewa an yi tsakanin yan ɗariƙa da yan shi'a ta samu su ido jama'a kun manta abubakar fureta Wanda ya tsalle ya bar izala sai je haɗa kai da yan ɗariƙa sai kama hannun shehin ɗariƙa yana cewa wannan nauna duniya da lahira haka muka tashi ko dandalin iyali ko ɗan izala ko riddayayi ƙarya ita wannan duk gurin jin da ake a izala ya tsaya ta fi mai daɗi duk gurin jin da ake ko ridda ƙarya ne don kwakwalon su ta gama ta mai duk abin da ba wannan da awar ba to saboda haka ko kuma ya koma ƙarya ne da na gani sai ne dariya na ce to tsohon kwami zai cuci tsohon kwami na ga wanda ya fi iya cuta da tafiya ko tafiya fa sai suka zo sai suka ɓangare wanda da da farko shi tafiya ya haɗa kai da yan shi'a ta ɓangare ko da ya haɗa kai da yan ɗari ta ɓangare zuma yi a izalar ko kuma ya zauna ya ci gaba da karantar da mutane suna ya manta da sunan izalar ya karantar da tun ya zauna lafiya yanzu sai ya yi ya zama kadar kwana ya zama sai an manta da su domin ne sun izalar baye da su sun su an baye da su sun ɗarikan baye da su duk sun ɓata saboda mai wai yana ga akwai wata dabara da zai zo ya yi akwai wasu takwis da zai zo ya yi akwai wasu hikimomi da zai zo ya yi wai ya tafke kan musulmi gaba ɗaya nan ya zo wa'azi a marmara ya kira wa'azin wai wa'azin haɗin kai wannan wa'azin duk ɗan ɗariƙa da sauran ɗan bidiyoyi biyu ya yi legalizing bidiyoyin da suke yi taron suna rubutunsa ya je ta kaso hayaniya yana tarewa wai su sai a haɗa kai sai zama zargin gaba ɗaya ya tare su akan ɗan izala ɗan izala sai kuma za su da haƙuri kasa kira bugun su yana kama hanyar yi ta kansa mutumin da ya ce ƙur'ani da hadisi gaskiya ne ya kawo dalilai ya zo kuma ya sake cewa ƙur'ani da hadisi ƙarya ne ko kuma ya talalibe lalibe A wannan yari wannan abin da ya ɗauka shi ne rusa kanka ai in ma kuka tsaya kanka to yanzu yana ina sai dai ka ji kanka masallacin yanya kan gangan nan abuja shafi da sauran ka same shi a masallaci ya gudun da mutum yana bacci ko ka same shi a ƙofar gwamna na ƙarfi ya tafi maula yana zaune nan mai ɗan guntun shi tana zaune nan jama'a kun gane wannan da kyau sai sa wani haɗin kai ba zai yi ba wallahi tallahi sai dai a gane me ya raba ka don haka duk wanda zai gani ya salafiya ya aka aka haɗuwar ya za a haɗuwar kai ni ta fuskin da za ku bani menene ya raba ka ana janye abin da ya raba kan shi kenan sai haɗu automatically amma a ce a'a kowa ya manta abin haɗa kai abin haɗa kai da ibra da da nufi da da filatani da da haiku ka ce ku haɗa baki su ta a ɗaya ku a yare ɗaya ba fatan mun ga hannu? aiwa to in kana son yanzu waɗannan kabilan su dawo su haɗa baki bakin ko me za ka yi sai da ka koma da shi, kai san da Adamu da hawa'i suka haife su sai su koma yare ɗaya to haka nan ma yanzu in kana son duk wata hayaniya a duniya sai ka koma da mutane can wancan zamani Allah madaukakin sarki ya shigar da mu har ta biyu kenan cewa muna raba kai ba na raba kai jama'a haɗa kai muke yi subha ta uku an ce muna shukar fiƙi da mazhaba da ƙungiya mun yi bayanin waɗannan abubuwan jiya da a shekarun jiya babu buƙatar sai an maimaita don haka ko ma ka saurari kasar na ashirin da biyu da ashirin da ɗaya kama an ce muna shukar ɗariƙa wannan shi da muke tauna ta da gaskiya ne muna suka dariƙa dariƙa kan muna suka ta kuma muna rugurguza ta don dariƙa ta sha bamban da tsarin ƙungiya da mazhaba ta wajen mazhaba ijtihadi ne na malami dariƙa kuwa shari'a ce wani yake kawowa sai ya ce muku wannan tashi sunanta haƙiƙa, wannan kuma sunanta shari'a kuma suna tafiya contrary sun saba ma juna kuma sai ya ce bayan Allah na gari. zaɓaɓɓun waliyai suna bin ɗariƙa ne ita ce haƙiƙa baya kuma da jama'a gama gari ko kuma suna bin shari'a ne karanta tafsirin ƙurƙabi a ƙarƙashin siffar sabari don haka sai ake duk abin da shehin ɗariƙa ya faɗi kai ba za ka fahimta ba duk aikin da ya sai ake kai ba za ka fahimta ba ka sa ido ka ga miki tun da kai ba hanyar su ta gaba don haka shaharani abdulwahab a cikin littafin hukadagatul kubra ya rinka kawo munanan ayyuka da munanan haɗin waɗanda ke himman ɗariƙa suke sai yake cewa waɗannan tsabar sanin Allah ne su abin da suke daban ne kai ba za ka gane ba ya kada wani shehi yana ainihin lalata da jaka sai ce wannan wani aiki ne wanda kai ba za ka fahimta ba don wannan shari'ar annabawa da wawayen mutane to za a ga cewa wannan zina ne yake amma hakika da waliyyai suke yi to wannan kuma na tsabar biyayya Allah wa sirrin haka shine Allah ke kaddara zina Allah ke kaddara aure don haka wanda ya je zina tsabar biyayya Allah ke shi biyayya Allah jayayya ce ku karanta ibn al-ibn arabi a cikin littafin su fususul ita, da kuma ibn al-farid a cikin littafin su ta'iya ku je za ku ga waɗannan abubuwan yanzu kurkusa ma ka karanta fatihul maula na mana na fatihul maula ya ai da kano ne yayi da haifa kuma eh, wannan menene kuma ba sai an yi fassara da da haifa aka yi fatihul maula alhamdulillah mu goda ubangiji abu sami umar ka aji aji sallah zakka azumi haji addinin abdul qadir sai na dabba ubangiji kabal kaukai aji aji ruhul arwah yana ta da kirarin abdul qadir <laughs> eh. <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ko to yanzu wannan wannan addini ne sun zai na dabda ubangiji kabal kauce ne aji aji ruhul arwahu yana ta ji da kirarin abdul qadir ba don sarkin sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ka a nan ba gaba don girman abdul qadir idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka kuna zaman da gaba gaba ya hana ya gan ka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kana kasa ba wali yake so ko a ina saboda Allah wannan da haifu ke ai ba an yi irabi ba ko kuma sanan ne kuma iyayen mu kanawa ne mu to ya aka yi kuma wannan kuma to wannan ƙarya ce ake yi a kano kuma aka rubuta ba a ƙasar waje ba ba yahudawa ba ne daga kano aka yi to abin da muke cewa yanzu wannan addini ne kuma ba addini ba ne don haka muna tsokar wannan sannan an ce kuma muna zagin waliyo ba na zagin waliyo duk ba tare waliyan ne ya ga wannan ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan ɗakin su da tabi'ai duk waɗannan ba su ne sadatu auliya illahi ba ba zagin su ɗan shi'a suka zo suna yi da kun ga sharri ɗan ɗariƙa suka zo suna mana sharri malaman ɗariƙa suna mana sharri cewa muna zagin waliyo. da Allah ya tashi fitar da gaskiya sai ya fitar da masu zagin cewa gabanin waliyo kuma daga ƙasansu amma kuma da ita abin da son zuciya ne sai suka yi su game da waɗannan da ita ‘ya'yansu ne har na tambayi wani kafin sihin ɗarika shi ne a cikin sarri sali wanda shi yana da awaki mai manzon Allah ne ta hanyar hasan ko ta hanyar hussein wannan da shi a ji a nemi tarihi irin shi don wata ran rubuta alhassani wata ran rubuta alhussein to ya ne daidai zai ga shi na tambayi shi na ce malam kuna sane da ana zagarwa annabi sahabbai a ƙasar nan sai ce shi bai taɓa sani bai taɓa sanin ana zagin sahabbai ba nake amma malam kana sanar da ana zagin waliyai yi. eh ce to yanzu mu rage darajar sahabban ke kasa ta zama waliyai su ce a gabanin waliyai ne amma ni scrapping darajar su ta dawo kasa su zama waliyai to ana zagin na sa musu kasusuwa na nuna musu ce, wallahi bai taɓa ji ba nake da ka taɓa ana zagin waɗannan bayan Allah ba amma malam kana sanar da ana zagin waliyai. Kun wannan ba zuciya ba ne? to ba na zagin waliyai ba mu da wata hanya yana cikin akidar makaranta ta tahawiyya cewa mun yadda da waliyai da walittaka da kuma karamomin su gargadon yadda suka zo qur'ani da hadisi amma in damfara ce da rufa'ida da safi wannan ban yadda da shi ba don haka ba ka taɓa jin mun ki bakin mu a kan su da abdulkadiri domin su da abdulkadiri duk abin da suka yi miki suka yi irin waɗancan waƙoƙin duk ƙarya amma ba ka da yadda za ka kai kwakwari na ka fara shehu tijjani ba ka da yadda za ka yi domin shi da kansa yake gaya wa almajirin su yana amin saba ana kuma musulmi na wallahi ma sami'na hakan islam to yanzu irin waɗannan ya za ka fara waɗannan abubuwa to ku je ku karanta cikin abubuwan da almajirin su aliyu na harazim ya rawaito cikin jawahiri ma'ani wannan musiya yan ɗan ɗariƙan mukiya yanzu har cikin su suka ne suka baki limanci ya ce idan akwai baƙar magana wadda ta fi cewa jawahir ma'ani ya ɗauko ta cewa salati ta fi ta fi alƙur'ani dubu shida in akwai magana da ta fi wannan yake dai tana cikin jawahir ma'ani ya da ita ya yadda cewa salati ta fi ta fi alƙur'ani dubu shida yake ke in akwai abin da ya fi wannan ya amince to yanzu waɗannan abubuwan ne muna karantar da qur'ani sai kake ne shiri? kuma tuntu na alaran mu ba su daidaita da masu yin ɗariƙa, saboda waɗannan na ce waɗannan mun kirai miyagu haka masu ɗariƙa suke ce alaran mu kuma ɗan ɗariƙa a ƙasar nan sun suka fi kowa kaɗan zama ɗan ɗariƙa ɗan kaɗan ne amma da aka zo aka fara da a wasu ne sai suka kamfen duk wanda bai shiga izala ba sai suka mamaye suka ce yin namu ne ba haka bane jama'a don haka kuma su da a sunna masu sani ɗan ɗariƙa a najeriya ɗan kaɗan ne amma mamayewa suka duk wanda ya wayi gari yana zuwa yana sallah a masallaci kaza sun dai ba na ba ne sai suke sun yi na rijista na amma a yi sallah ka gani mutum nawa ne suke zama suna wajita. limaman su guda nawa suke musu limancin salawatu kansu da juna a basu zama suna yin waɗannan abubuwa da shehin su yaga abubuwan fa suna watsewa ne tun yana jiran a zo a karɓa ran nan sai zo gidan rediyo yake ko ya watsa kowa ma ya karɓa ina fata an gane har ta koma yanzu an koma yanzu gayi ko ka ga gayi an miƙa mai sarbiyo an ba shi nan da arna yana rike da ita a hannun dama nan kuma ga sarbiyo yana rike da shi a hannun hagu wai kowa biyu zai dai su ce nasu ne sai da haka jama'ar musulmi ku ji wannan da kai bana zage waliyai amma maganar da muka kawo ran nan ne yiwa a ɗauke ta a matsayin misali ba misali ba ce littafi ne wanda tun fatin sunniya da kuma littafin tarihin ashir ya kasan gali A ne aka rubuta shi jama'a a cikin jami'ar bayero a department na arabic and islamic studies wanda kuma ya rubuta shi almajirin shehu kai na hali, a cikin shi da kansu yake an taɓa kama shehu tijjani yana buga kuɗin jabu kuma aka yi mai duka aka kullum shi sakamakon haka aka kore shi daga kan gula ke nan to yanzu yana zagin rabiyu ne sai suka faɗi da kansu a cikin littafin da ɗalibin su ya rubuta sai da aka ba ma zagin rabiyu sun ci buha ta gaba wannan shubhar a yau da yawanci an yi capitalizing a kanta an kafe a kanta hatta amerikawa ita suke ta ya cewa wai mu salafiya muna yakar musulmi da sauran mutanen da ba ma musulmi ba waɗanda ba su ci ba ba su sha ba waɗanda ake kira da boko innocent people yanzu mu ne muke ta ƙasa muna ta kashe mutane ba su ci ba ba su sha ba jama'ar musulmi wannan maganar saboda muhimmancinta kowa dai na san baya zargin wani daga cikin mu salafiyar Najeriya cewa mun taɓa kasa wani musulmi ko mun taɓa kasa wasu daga cikin da su saba ko amma na san zargin da ana danganta shi zuwa ga isama ne tun da shi na salafi ne tare da cewa an samu wasu gurɓatattu sai suna rubuta a kan intanet wai shi ba ainihin salafi ba ne ya kawari ne waɗannan 'yan siyasa ne kai malaman ƙasar masar ne gaba gari mu nan kuma akwai irin fatoyin malaman ƙasar masar kuma da yawancin su suna da hadari don malamin ƙasar masar ya aka zaunar da shi aka ce ana son a magana akan rigakafi sai ce to me ake so mu ce in ana so mu halatta ne muna da dalilai in ana so mu haramta ne muna da dalilai mu an kan gida ne yadda za mu iya gina sai haka za mu iya gina masallaci ke jama'a mun fahimci wannan to yin waɗannan malaman ne za a bi ta ra'ayi mutanen da Amurka za ta sake su yi kaza ku yi a kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka gaba da romu nan wata hira ce da aka yi da shi isama bin wannan hirar da aka yi da shi bari mu ga maka kai yadda za ka lalube ta akan intanet har ka wahalar da kanka ka je ka shiga ɗaya daga cikin search engines ko ka shiga www.yahoo.com ko ka samu wurin search bar wurin inda ake bincike kawai sai ka sa sama osam claims he has news nukes sai ka sa go kawai ka buga yanta daga nan zai ɗauko maka url ɗin in ya ɗauko maka waɗannan kamun labaran to ga shi nan ba gan shi wajen guda bakwai sai ka zaɓi ɗayan cikin su za ka ga har za ka ga da hoton Usama ɗin ga shi da ɗan jaridan da suka yi wannan hirar da ke gabana da shi. Bayan an yi September 11, jaridar Dawn, Dawn D A W A W N, to ka buga www www.dan.com wata jarida ce idan ba haka ba ka buga com za ta samu hoton ma a nan sun ɗauko hoton babba na usama da shi da wannan ɗan jarida wanda ainihin ya hira da shi. Kudin ka usama shi ne yanzu shugaban wanda ake tuhuma a kan wannan daga cikin salafiya cewa kuna kasa mutanen da ba su da su ba ko? to bari mu ji wannan tambayar da shi ainihin wato Hamid Mia sunan ɗan jaridar kenan Hamid Mia shi ya musu waɗannan tambayoyin amma kun san yadda aka yi sai da aka tabbatar tukuna wannan ɗan jarida ne da gaske aka ɗauke shi aka yi yawo da shi aka tabbatar da tunanin shi tukuna ba ka tafi da tunanin shi a koye ya yi nuna aka je aka saka shi a cikin buhu aka nannaɗe shi a cikin bargo aka saka shi a jiki a wani dare mai sanyin masifa yake can kawai sai ya ga an fito da shi daga jiki an ajiye shi yana tsaye da kayan rahotannin shi wanda tudu ku ga auren ku a gangani kai jama'a ba sarki ba ne ku kawo ku a gangani ku abin da ke damun ku siyasa ce ke damun ku ina fatan mun gane ko shi kenan yana tsaye kuke kun ce da usama da shi da ainihin zawa'iri da aka zauna aka yi tambayoyi ga bodi gas nan yake ɗaururka ko dubullai sai ce zai ji ta bayan su kai an sabta idan ka an sake nan naɗe an jefa su a jiki an su a gado an jefa su a jiki kai sai don ka an sake fito da wani fili a kabo nan ya ɗiban fari wannan hirar da aka yi da shi shafi biyar ce kananan nan akan intanet Yaki, Osama claim he has nukes. Osama ce suna da makaman kare ji. Sai ce if US uses nuclear arms it will get some response. Idan har Amerika ke amfani da makaman kare ji a kan mu, to ma za mu rama da irin ba Ahmed Wannan hira ba ita muke so in karance muku ita duka ba. amma kaɗai abin da na so in karanta muku shi ne daidai inda aka nufi wannan ainihin tambaya duk da yake shi ana tsaga min tuta cewa lokaci ya yi amma da zan ɗan karanta muku ɗan abin da na faɗa muku ɗin kaɗan shi ɗan jarida yake this was the first interview given by Osama to any journalist after the September 11 attack in New York and Washington bayan wannan halin kuma bakin yake da aka kai a new york da washington wannan shi ne karan farko da mai yadda ya hira da wani ɗan jarida Bakarat Sandon was taken blindfolded in Egypt from Kabul on the night of November 7 to a place where it was extremely cold and one could hear the sound of anti-aircraft guns firing away. After a wait for some time, Osama arrived with about a dozen bodyguards. And Dr. Ayman al-Zawahiri, an answer question. Abin da na faɗa muku ne shine ɗan jaridu yake faɗi kafin ya fara kawo mana tambayoyin ɗaya bayan. Sai sai an ɗauke shi an nan da ɗauke a wanda dare mai sanyi kamar na faɗi. Sai an kai shi kai kan sai ga an fito da. Bayan nan kai sai ga Osama ya zo da dogon dogon yana su a bayan su da shi da dakta ainihin azzawahir suka fara amsa tambaya shi ainihin wato hamid karzai eh, hamid na shi wannan ɗan jaridar tambayar da ya isama ya ce in your statement of october 7th you expressed satisfaction over the september 11th attack although a large number of innocent people, uh, people perished in them, hundreds among them were Muslims. Can you justify the killing of innocent men in the light of Islamic teaching? Yake a jawabinka da kai ranar bakwai da watan Oktoba, ka bayyana gamsuwarka da kuma farin cikinka a kan abin da ya samu ainihin ƙasa Amerika ranar 11 ga watan Satumba. Tare da cewa akwai mutane masu ɗimbin yawa waɗanda ba su shiga ba su sha ba sun hallaka a cikin wannan tsenar bakin wake amma kuma duk haka ka bayyana gamsiyarsa ɗaruruka daga cikin mutanen nan kuma da suka mutu na musulmi ne ana malam ko zai yi ka iya kawo mana wani dalili a shari'ar musulunci wanda zai iya halatta maka kasa mutanen da ba su shiga ba su sha ba ko kun yi tambaya wannan shi dai ana kawo ta akan mu salafiya to a bari gobe shi wanda yake kula da wannan ma'aikatar ko kama ko ya yi jawabi in mun yi insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah